Vem no tamborzão, vem no tamborzão. mano, DJ. Vem no tamborzão. Tá, não pode deixar o copo cair no chão. Vem no tamborzão, vem no tamborzão, vem no tamborzão. Só não pode deixar o copo cair no chão. Só não pode deixar o copo cair no chão. Eu sei que ela gosta, então vem pro pai, toma. Toma devagar, bebê. Essa é pra você. Toma devagar, bebê. Sem palavrão, o mais educado possível. Tanto que eu quero ver. Toma devagar, bebê. Essa é pra você. Toma devagar, bebê. Tanto que eu quero ver. Vem no tamborzão. Vem no tamborzão. É, vem no tamborzão. Tá, não pode deixar o copo cair no chão. Vem no tamborzão. Vem no tamborzão. Vem no tamborzão. Só não pode deixar o copo cair no chão. Só não pode deixar o copo cair no chão. Eu sei que ela gosta, então vem pro pai, toma. Toma devagar, bebê. Essa é pra você. Toma devagar, bebê. Sem palavrão, o mais educado possível. Tanto que eu quero ver. Toma toma devagar, bebê. Essa é pra você. Toma devagar, bebê. Tanto que eu quero ver.